25 skirsnis Atrodė, Vilforas tikėjusi, kad tas gėrimas mirtinas ir šaukėsi mirties, norėdamas atsikratyti pareigos, kurią atlikti jam buvo sunkiau negu numirti. Paskui atsikėlė ir ėmė vaikštinėti po kabinetą su šypsena, kurios būtų įsigandęs kiekvienas, kas tik ją būtų pamatęs. Šokoladas buvo neužnuodytas. Atėjus pusryčių valandai, Vilforas nepasirodė valgomajame. Į kabinetą vėl įžengė Liokajus. Pone liepė priminti, kad jau išmušė 11, o posėdis paskirtas 12. Tai kas, paklausė Vilforas. Pone jau apsirengė ir liepė pasiteirauti, ar jie vyks kartu su jumis. Kur? Į teismą. Ko? Pone sakė, kad labai nori paklausyti tų posėdžių. Ak, labai nori, tarė Vilforas širpiu balsu. Tarnas per žingsnį atsitraukė ir pasakė, jei norite važiuoti vienas, aš taip ir pranešiu poniai. Vilforas valandėlę patilėjo, nervingai gremždamasis nagais išbliškusi veidą su prasikalusia juoda barzda. Pasakykite, poniai de Vilfor, pagaliau tarė jis, kad aš noriu su ją pasikalbėti ir prašau ją palaukti savo kambaryje. Klausau, ponė, o paskui ateikite manęs nuskusti. To jau. Liokajus išėjo, bet greitai grįžo, nuskuto Vilforą ir aprengė juodą iškilmingą eilutę. Baigęs pranešė. Pone de Vilfor sakė, kad jinai jūsų laukia. Einu. Pasikišęs po pažaščią aplankus ir pasijėmęs skrybelę, Vilforas nuėjo į žmonos kambarius. Prie durų staptelėjo ir nusišluosti nuo kakto žliaugiantį prakaitą. Paskui atidarė duris. Pone de Vilfor sėdėjo ant kanapus, nekantrai vartydama brošiūras ir žurnalus, kuriuos mažasis Eduaras draskė į skutelius, neduodamas motinai net jų peržvelgti. Ji buvo pasirengusi išeiti, rankus pirštinėtus, skribėliai šalia ant kėdės. A, štai ir jūs, ramiu įprastu balsu tarė ji. Dieve mano, kaus jūs išbliškęs, vėl dirbote visą naktį. Kodėl neatėjote su mumis papusryčiauti? Tai ar imate mane kartu, ar man važiuoti vienai su Eduaru? Kaip matome, ponė de Vilfor beiri vieną klausimą po kito, bet atsakymų nesulaukė. Vilforas stovėjo prieš ją sustingęs, nebylus it statula. Eduarai, pagaliau tarė Vilforas, įsmeigęs į vaiką valdingą žvilgsnį. Eik pažaisk svetainėje, man reikia pasikalbėti su tavo motina. Pone Devilfor krūptelėjo vyro šaltumas, santūrumas ir ryštingas balsas bei keista įžanga ją išgazdino. Eduaras pakėlė galvą, pažiūrėjo į motiną, bet kadangi ji neparėmė tėvų įsakymų, tai vėl ėmėsi savo darbo. Pjaustyti švininiams kareivėliams galvas. Eduarai, suriko Vilforas taip širkščiai, kad vaikas net pašoko, ar girdėjai, drošk. Nepratęs prie tokio elgesio vaikas atsistojo visas perbalės, tačiau sunku pasakyti iš pykčio ar iš baimės. Tėvas priejo prie jo, paėmė už alkūnys ir pabučiavo į kaktą sakydamas, eik vaikuti, eik. Vilforas priejo prie durų ir usklendi velkę. Dieve mano, tari moteris, tengdamas įskaityti vyro mintis ir mėgindama šypsotis, bet šypsena tuo jau sustingo nuo atšiauraus Vilforo žvilgsnio. Dieve mano, kas atsitiko? Pone, kur jūs laikote nuodus, kuriais paprastai naudojatės? Aiškiai, be jokių įžangų, paklausė karališkasis prokuroras. Pone de Vilfor pajuto tai, ką pajunta vieversys, matydamas, kaip virš jo galvaus vanagas suka vis mažesnius ir mažesnius ratus. Iš jaus krūtinės įsiveržė kiemus, gergžiantis garsas, nepanašus nei į riksmą, nei į aimaną. Ji išbliško, net pamylo. Aš, aš jūsų nesuprantu, tyliai tarė ji. Pone de Vilfor norėjo atsistoti, bet jėgos ją apleido ir ji vėl, kaip pakirsta, susmuko ant kanapus pagalvių. Aš jūs klausiu, visiškai ramiai pakartojo Vilforas, kur slepiate nuodus, kuriais nunuodijote mano uošvį Markizą de San Meraną, uošvę, Barua ir mano dukterį Valentiną. Ką jūs sakote, ponė, sušuko ponė de Vilfor laužydama rankas. Jūsų pareiga neklausti, bet atsakyti. Vyrui ar teisėjui? sušnipždėjo ponė de Vilfor. Teisėjui, ponė. Baisu buvo žiūrėti į tą moterį mirtinai išbliškusią, drebančią siaubo kupinomis akimis. O, ponė, vebliano ji. Jūs man neatsakote, ponė, sušuko rūstusis kaltintojas. O paskui pridūrė su šypsena baisesnė užpyktį. Tiesa, jūs ir nesiginate. Ji sujudėjo. Bet jūs ir negalėtumėte gintis, vėl prabilo Vilforas, tiesdamas į ją ranką. Visus nusikaltimus jūs padarėte begėdiškai, klastingai, bet jūsų klasta galėjo apgauti tik tuos, kurie iš meilės jums buvo apakę. Nuo ponios Desanmeran mirties aš jau žinojau, kad mano namuose yra nuodytojas. Mane įspėjo Davrinjį. Po Barua mirties, tad leidžia man dievas, mano įtarimai krito ant angelo – Net ir be aiškaus nusikaltimo įtarimai visuomet rusena mano širdyje. Po Valentinus mirties man nebeliko jokių abejonių ir ne tik man, bet ir kitiems. Dabar apie jūsų nusikaltimą žino du žmonės, o įtarė daugelis, vadinasi, jis iškils aikštėn. Kaip jau sakiau jums, ponė, su jumis dabar kalba ne vyras, bet teisėjas. Pone de Vilfor užsidengė veidą rankomis. Kas atrodo tiesa, dažnai nebūna tiesa, netikėkite, maldauju, veblianu ji. Nejau jūs tokie baili, panikos kupinų balsu sušuko Vilforas. Teisybė, aš nekartą esu pastebėjęs, kad nuodytojai bailūs. Kaip suprasti, kad jums, bailiai, užteko siaubingos drąsos žiūrėti į jūsų akyse mirštančius, nunuodytus du senius ir nekaltą mergaitę? Pone, pone, nejau jūs tokia bailiai, Vis labiau karščiuodamasis toliau kalbėjo Vilforas. Jei galėjote skaičiuoti kiekvieną keturių agonijų minutę, jei be galo gudriai ir drąsiai kūrėte savo pragariškus planus, maišėte savo kraupius gėrimus. Juk viską taip gerai apsvarstėte, tai nejau užmiršote, kur galite atsidurti, kai jūsų nusikaltimai išaiškės. Ne, tiesiog neįtikima. Jūs tikriausiai pasilikote maloniausių, greičiausiai veikiančių ir patikimiausių nuodų, norėdama išvengti pelnytos bausmės. Tikiuosi, jūs apsirūpinote? Pone Devilfor užlaužė rankas ir puolė ant kelių. Matau, jūs prisipažįstate, tarė jis, bet prisipažinimas teisėjams paskutinę akimirką, kai gintis nebeįmanoma, toks prisipažinimas bausmės niekiek nesušvelnina. Bausmės? Bausmės? sušuko ponė Devilfor, jūs jau antrą kartą ištarėte tą žodį. Žinoma. Ar tik ne todėl manote jūs išvengti, kad nusikaltote keturis kartus? Ar tik ne todėl manite, kad bausmės ranka jūsų nepasieks, nes jūs žmona to, kuris reikalauja bausmės? Ne, ponė. Kad ir kas jūs būtumėte, nuodytojus laukia ešafotas. Jeigu tik kartuoju, nuodytoje nepasiliko kokio lašų patikimiausių nuodų. Pone de Vilfor suriko ne savo balsu ir šlykštus gyvuliškas siaubas iškreipė jaus veidą. Nebijokite, aš nereikalauju, kad jūs eitumėte ant ešafoto, kalbėjo karališkasis prokuroras. Aš nenoriu jūsų gėdos, nes tai būtų ir mano gėda. Priešingai jūs iš mano žodžių turėjote suprasti, kad jums negalima mirti ant ešafoto. Ne, aš nesuprantu, ką jūs norite pasakyti. Visiškai parblokšta sušnipždėjo nelaimingoji. Noriu pasakyti, kad karališkųjų prokurorų žmona nesutep savo niekšybę švaraus vardo ir nenuplėš šlovės savo vyrui ir sūnui. Ne, o ne. Šitai pasielgdama jūs padarysite gerą darbą ir aš jums dėkuoju, ponė. Dėkuojate už ką? Už tai, ką jūs dabar pasakėte. Ką aš pasakiau? Nežinau, neprisimenu, dieve mano. Ji pašauku susivėlusi su putom ant lūpų. Jūs man atsakėte į klausimą, kurį aš jums daviau čia įėjęs. Kur nuodai, kuriais jūs paprastai naudodavotės? Pone de Vilfor mišlungiškai sugniaužė rankas. Ne, ne, jūs to nenorite, suklykė ji. Aš nenoriu, ponė, tik vieno, kad jūs mirtumėte ant ešafoto, girdite? Atsakė Vilforas. Pasigailėkite. Aš noriu, kad teisingumas laimėtų. Aš gyvenu tam, kad bauščiau, pridūrė jis liepsnaujančiomis akimis. Kiekvienai kitai moteriai, nors ir pačiai karalieniai, pasiūščiau budelį, bet jums būsiu gailestingas. Jums aš sakau, ponė, juk jūs pasilikote keletą lašų maloniausių, greičiausiai veikiančių ir patikimiausių nuodų. Pasigailėkite, dovanokite man gyvybę. Kokia ji bailė, tari Vilforas. Prisiminkite, kad aš jūsų žmona, jūs nuoditoja, dėl dievo, ne, ne Dėl buvusius jūsų meiliais man? Ne, ne. Dėl mūsų kūdikio, dėl kūdikio dovanokite man gyvybę. Ne, ne, ne. Jeigu aš dovanosiu jums gyvybę, gal jūs kada nors ir jį nužudysite. Aš savo sūnų, suriko beprauti motina puldama prie Vilforo, nužudysiu savo Eduarą? Ha, ha, ha. Šiurpus, demoniškas kvatojimas, beprotiais kvatojimas nuaidėjo kambaryje ir nutrūko virsdamas dusle aimaną. Pone de Vilfor puolė ant kelių. Vilforas priejo prie jos. Įsidėmėkite, ponė, tarė jis. Jeigu kol aš grįšiu, teisingumas nebus įvykęs, tai aš pats jūs demaskuosiu ir suimsiu. Ji klausėsi dusdama, parblokšta, sutriuškinta. Atrodė vien tik akys buvo gyvos tame veide, o juose žirėjo širpi ugnis. Supratote, tarė Vilforas, aš einu į teismą reikalauti mirties bausmės žmogžudžiui. Jei grįžęs rasiu jūs gyvą, šią nakt nakvosite konsieržerį kalėjime. Pone de Vilfor atsiduso ir netekusi jėgų susmuko ant kilimo. Karališkojo prokuroro širdyje tartum pabudo gailesys, jo žvilgsnis pasidarė švelnesnis, truputį nulenkęs galvą, jis lėtai tarė. Sudie, ponė. Tas atsisveikinimas smogė poniai de Vilforne lyginant giljotinos peilis. Ji apalpo. Karališkasis prokuroras išėjo ir uždaręs duris du kartus pasuko raktą. 36 skyrius Sesija Benedeto byla, kaip ji buvo vadinama teisme ir aukštuomenėje, sukėlė didžiausią sensaciją – Nuolatinis Paryžiaus kaviniais, ganų bulvarų ir bulonės miško lankytojas tariamas kavalkantis, per tuos 2-3 mėnesius, kuriuos gyveno Paryžiuje ir puikausi diduomenėje, spėjo užmėgsti daugybę pažinčių. Laikrašiai pasakojo įvairius kavalkančių aukštuomeniais laikotarpių ir katurgos gyvenimo epizodus. Visą tai žadino nepaprastą smalsumą, ypač tų, kurie pažinojo kunigaikštį Andrėją Kavalkantį. Visi jie buvo pasiryžę nieko nepagailėti, kad tik pamatytų kaltinamųjų suolę Benedetą, savo katurgus bendro žudiką. Daugelio manimų, Benedetas buvo, jeigu neteisingumo auka, tai bent teismo klaidaus auka. Juk Paryžiuje daug kas pažinojo poną Bartolomėjų kavalkantį, visi buvo tikri, kad jis atvyks ir ištrauks iš beidaus savo šaunėje atžalą. Daugelis žmonių niekad negirdėjusi apie garsųjį lenkišką durtinį, kuriuo apsivilkęs jis pasirodė pas grafą Montekristą, buvo susidarę palankų įspūdį apie didingą seno patricijaus išorę, riteriškumą ir mokėjimą elgtis aukštuomenėje. Reikia pripažinti, kad jis, kol tylėdavo ir nesileisdavo į aritmetikos mokslą, iš tikrųjų būdavo kažkuo panašus į seną didiką. Pati kaltinama jį žmonės prisiminė tokį malonų, gražų ir dausnų, kad dėl jo nelaimių greičiau buvo lenkiai tarti kokį nors priešą, juk jų pasitaiko šiame pasaulyje, kur dideli turtai duoda progų daryti nepaprastai daug blogų arba gerų darbų ir suteikia žmonėms neregėtą, negirdėtą galę. Todėl į teismo posėdį susirinko minios žmonių. Vieni norėjo pasimėgauti reginiu, kiti paplepėti apie jį, eiliai prie durų stovėjo nuo 7 valandos ryto ir valandą prieš posėdžių pradžią salė jau buvo kimšte prisikimšusi rinktiniais publikos. Garsių bylų dienomis prieš pasirodant teisėjams, o dažnai net ir po to, teismo salė būna labai panaši į svetainę, kur susirinko pažįstami, sveikinasi, eina vienas prie kito, jeigu nebejo, kad kas nors užims jų vietą, kalbasi ženklais, jeigu juos skiria per nelyg daug žiūrovų, advokatų ir žandarų. Buvo viena tų puikių rudens dienų, kurios kartais atlygina mums už lėtingą arba labai trumpą vasarą. Debesys, kurie rytą dengi saulę, įsisklaidė tarsi burtų lasdelę maustelėjus ir šilti spinduliai nužėri vieną iš paskutiniųjų, vieną iš pačių giedrųjų rugsėjo pabaigos dienų. Bošanas, spaudaus karalius, kuriam visur paruoštas sostas, pro monoklį apžiūrinėjo publiką. Jis pamatė Šato Reno ir Debre – kurie ką tik buvo pelnę vieno policininko palankumą ir prikalbinę jį stauti užpakalį jų, o ne priešais. Kaip jis turėjo teisę daryti? Dorasis policininkas užvadė ministro sekretorių ir milijonierių. Jis labai stengiasi įsiteikti savo aukštiesiems kaimynams ir net leido jiems nueiti pasišnekėti su Bošanu, žadėdamas pasaugoti vietas. Ir jūs atėjote pasimatyti su savo draugu, paklausė Bošanas. O kaip kitaip, atsakė Debre, Mūsų mielas kunigaikštis, velniai rautų, štai kokie tie italų kunigaikščiai. Žmogus, kurio genealogija domėjusi pats Dantį, kurio giminiai minima dieviškojoje komedijoje. Kartuvių aristokratija, flegmatiškai pasakė Šato Reno. Manote, jį nuteis? Paklausė Debre Bošana. Man rodos, šito jūs reikia klausti, atsakė žurnalistas. Jūs geriau žinote, kokie vėjai pučia teisme. Ar matėte pirmininką paskutinėme jūsų ministrų prieimime? Mačiau. Ką jis jums sakė? Vieną dalyką, kuris jūs nustebins. Tai greičiau sakykite, brangusis, tiesiog neprisimenu, kada kuo nors stebėjausi. Jis man sakė, kad Benedetas, kurį visi laiko apsukrumo stebuklu, klastingumo milžinu, iš tikrųjų yra tik smulkus sukčius, labai žioplas ir visai nevertas tyrimų, kuriuos po jo mirties atliks frenologai. Jis pakenčiamai vaidino kunigaikštį, tarė Bošanas. Tik jums taip atrodė, Bošanai, nes jūs nemėgstate vargšų kunigaikščių ir visada džiaugiateis, kai tie blogai elgėsi. Bet manęs neapgausi. Aš kaip koks heraldikos kurtas iš tolo užuodžiu tikrą aristokratą. Tai jūs niekuomet netikėjote jo kunigaikštiškų titulų? Kunigaikštiškų titulų. Tikėjau, bet jo kunigaikštiškų orumu niekuomet. Neblogai pasakyta, tarė Debre, bet vis dėlto bet kas galėjo jį palaikyti kunigaikščių. Aš jį matydavau pas ministrus. Daug čia jūsų ministrai nusimano apie kunigaikščius, leptelėjo šato Renu. Trumpai ir aiškiai nusikvatojo Bošanas. Leiskite man įterpti jūsų žodžius į savo korespondenciją. Prašau, brangus Bošanai, atsakė šato Renu, perleidžiu jums tuos žodžius už tiek, kiek jie verti. Aš kalbėjausi su pirmininku, tarė Debre Bošanui, O jūs tikriausiai kalbėjotės su karališkuoju prokuroru? Kad nebuvo įmanoma. Ponas Davilforas jau visą savaitę užsidaręs nuo žmonių. Pagaliau suprantama, po tiekos šeimininių nelaimių dar miršta nemažiau keista mirtimi jo dukti. Keista mirtimi? Ką norite tuo pasakyti, bošanai? Aišku, jūs dedatės nieko nežinās. Nepatogu, juk visa tai įvyko teismo aristokratijos pastogėje – atsakė Bošanas, statydamas į akį monoklį ir stengdamasis jį išlaikyti. Brangus ponė, tarė Šato Reno, leiskite pasakyti, kad monoklio dėjimusi menų srityje jums toli iki Debre. Debre, pamokykite poną Bošaną. Žiūrėk tu man, iš tikrųjų, tarė Bošanas. Kas iš tikrųjų? Tai ji. Kas ji? Kalbėjau neva išvykusi. Panelė Eženy? Paklausė Šato Reno, nejaugi būtų grįžusi. Ne, ne ji, o jaus motina. Pone Danglar? Negali būti, nustebo Šato Reno. Dešimta diena, kai pabėgo duktė, trečia diena, kai bankrutavo vyras. Debre truputį nuraudo ir pažvelgė ten, kur žiūrėjo Bošanas. Kad ne, tarė jis, tadama su tankiu šydu kokia nors žymi užsienietį, gal kunigaiščio kavalkančių motina. Jūs regis žadėjote papasakoti kažką įdomaus, Bošanai. Aš? Taip, jūs kalbėjote apie keistą Valentinus mirtį. Ak, taip. Bet kodėl nematyti ponios Devilfor? Varkšelį, pasakė Debrė, tikriausiai destiliuoja melisą ligoninėms arba tai su pomada savo ir savo draugėms. Sako, jie išleidžianti tai pramogai 2 ar 3 tūkstančius ekių per metus. Bet iš tikrųjų, kodėl jos nematyti? Mielai būčiau su ja paplepėjęs, ji man labai patinka. O aš jos nekenčiu, tarė Šatorenu. Kodėl? Pats nežinau. Kodėl mylime, kodėl neapkenčiame? Aš jos nekenčiu, nes ji man nemaloni. O gal čia instinktyvi neapykanta, juk tai tas pats? Galbūt. Bet grįžkime prie jūsų pasakojimo, Bošanai. Ponai, tarė Bošanas, nejau jums nekilo klausimas, kodėl taip tankiai miršta žmonės Vilforo namuose? Tankiai? Neblogai pasakyta, tarė Šato Reno. Mano mielas, šis žodis jau randamas Sen Simono raštuose. O faktas Vilforo namuose, taigi grįžkime prie jų. Prisipažinsiu, mane labai domina tie namai. Štai jau trys mėnesiai juose gedulas po gedulo. Už vakar mirus Valentinai su manim apie tai kalbėjo pone, pasakė Debre. Kokia pone? paklausė Šatoreno. Nagi ministro žmona. <laughs> Ak, atsiprašau, pasiteisino Šatoreno. Aš pas ministrus nesilankau. Palieku tą malonumą kunigaikščiams. Anksčiau jūs žarstėte kibirkštis baronė, o dabar svaidote žaibus? Pasigailėkite kitaip, mus paversite pelenais, lyg koks naujų laikų Jupiteris. Tyliu, pažadėjau Šatoreno, bet po plyniu ir manęs pasigailėkite, neerzinkite. Bušanai, pabandykime užbaigti mūsų pokalbį. Aš jau minėjau, kad ponė užvakar prašė mane painformuoti apie Vilforus. Pasakykite, ką žinote, tada aš ir ją apšviesiu. Taigi, ponai, tarė Bošanas, jeigu Vilforų namuose mirštama tankiai, man patinka šis žodis, vadinasi namuose yra žudikas. Abu vaikinai krūptelėjo, nes ta mintis ir jiems nekarta buvo atėjusi į galvą. O kas žudikas, paklausė jie, mažasis Eduaras. Šatoreno ir Debre nusikvatojo, Bošanas niekiek nesutrikęs kalbėjo toliau. Taip, ponai, mažasis Eduaras, fenomenalus vaikas, jau dabar žudas neblogiau už suaugusį. Jokaujate? Visai ne. Vakar pasisamdžiau liokajų, kuris ką tik išėjo iš Vilforo, taigi klausykite, klausome. Aš jį rytoj atleisiu, nes jis nežmoniškai daug valgo, nori atsigriepti už ilgą pasninką, kurio iš baimės ten laikėsi. Atrodo, tas mielas vaikutis nukniaukęs buteliuką kažkokių vaistų, kuriais kartkartimis pavaišina, kas jam neįtenka. Pirmiausia, jam neįtiko senelis ir senelį desenmeranai, tai jis ir įlašino jiems po tris lašus to eliksyro, trijų lašų visai užtenka. Paskui šaunusis Barua, senas pono Nuartie tarnas, kuris kartais pabardavo tą mielą išdykelį, taigi mielas išdykelis ir jam įlašino tris savo eleksyro lašus. Tas pats atsitiko ir vargščiai Valentinai, kuri tiesa jau nebardavo, bet kurią jis pavydėjo. Ir ją įvarvino tris lašelius savo eleksyro, ir ją ištiko toks pat likimas. Kokias šia pasakas rezgate? paklausė Šato Reno. Baisi pasaka, ar ne? tari Bošanas. Nesąmoniai, netikėjo Debre. Jūs bijote žiūrėti teisybei į akis, atšovė Bošanas. Paklauskite mano liokajų, tikriau tą, kuris rytoj nebebus mano liokajus. Apie tai visi namai kalbėjo. Koks tas eliksyras, kur jis yra, berniukštis jį slepia. Iš kur jis jį gavo, paėmė iš motinos laboratorijos. Tai jo motina turi nuodų laboratoriją? Ar aš žinau? Jūs man duodate tokius klausimus, kaip karališkasis prokuroras. Aš tik perpasakoju, ką girdėjęs ir tiek. Neslėpiu ir iš ko girdėjau, daugiau nieko nežinau. Vargšas berniukas iš baimės nieko nevalgydavo. Tiesiog neįtikima. Nebrangusis, čia nėra nieko neįtikimo. Atsimenate, praėjusiais metais Rišelgie gatvėje buvo vaikas, kuris malonumo dėliai miegantiems broliams ir seserims įsmeigdavo į ausį verbalą. Jaunoji kartai įsivyščiusi ne pagal metus. Kertų lažybų – tarė Šatoreno, kad jūs pats netikite nei vienu savo žodžiu, bet nematyti nei grafo Montekristo, argi jo čia nebus. Jis visko persisodinęs žmogus, atsakė Debre, pagaliau ir nemalonu jam rodytis visų akyse, juk tie kavalkančiai jį apmovė, sako, buvo atvykę pas grafą su padirbtais akredityvais. Jis prakišo mažiausiai šimtą tūkstančių frankų, kuriuos paskolino jiems, tikėdamas kunigaikštiškų orumu. Beje, ponė Šatoreno, paklausė Bošanas, kaip laikosi Morelis. Tris kartus buvo pas jį užėjęs, atsakė Šato Reno, bet jis dingęs, lyg skradžiai žemin būtų prasmegęs. Tačiau sesuo matyt nesijaudina dėl jo. Jis sakė irgi tris dienas jo nemačiusi, bet esanti tikra, kad jam nieko neatsitiko. Tiesa, jų grafų Montekristo čia nei negali būti, prisiminė Bošanas. Kodėl? Todėl, kad jis pats vaidina šioje dramoje. Argi ir jis ką nors nužudė? paklausė Debre. Ne, jį patį norėjau nužudyti. Juk žinote, kad tam garbingajam kadrusui jo draugelis Benedetas įsmeigi peilį kaip tik tuo metu, kai tas ėjo iš grafo Montekristo. Taip pat žinote, kad jo namuose buvo rasta ir garsioji liemeniai su laišku, dėl kurios vedybų sutartis liko nepasirašyta. Matėte tą liemenę? Va jie ant stalo krūvina, daiktinis įrodymas. Matau, matau. Tyliau ponai prasideda. Eime į vietas. Salėje visi sujudo. Policininkas energingu hm paragino savo globojamusius grįžti. Pasitarimų kambario tarpdurėje pasirodė anstolis ir spiegiančių balsu, kokiu anstoliai pasižymėjo darbo maršiai laikais suriko. Teismas eina. 37 skyrius. Kaltinamasis aktas. Salėje stojo mirtina tyla. Teisėjai susėdo, prisiekusieji irgi užėmė savo vietas, visuotinio dėmesio net pasakytume susižavėjimo objektas ponas Devilforas apžvelgė salę ramių žvilgsniu, atsisėdo į savo krėslą. Visi stebėdamiesi žiūrėjo į rimtą ir rūstų jo veidą, tokį šaltą, tarsi tėvo skausmas nebūtų palikęs jame jokio pėdsako. Ta žmogus, kuris nepasiduodavo jokiems žmogiškiems jausmams, ko nekėlė baimę. Įveskite kaltinamą jį, tari pirmininkas. Po tų žodžių visų akys nukrypo į duris, pro kurias turėjo įeiti Benedetas. Netrukus durys atsivėrė ir pasirodė kaltinamasis. Visiems jis padarė vienodą įspūdį, jo veido išraiška niekam nekėlė abejonių. Jo bruožuose nebuvo nei ženklus markaus susijaudinimo, kuris visą kraują suvaro į širdį ir nuo kurio išblykšta veidas. Jo rankos, Viena grakščiai laikanti skrybelę, kita užkišta už baltaus puošnios liemenys, nei kiek nevirpėjo. Akys buvo ramius, šiek tiek blizgančios. Vos atsidūrę salėje, vaikinas permetė akimis prisiekusiųjų eilės, publiką, ir jo žvilgsnis ilgiau sustojo ties pirmininku ir karališkojų prokuroru. Šalia Andrijos atsisėdo jo advokatas, teismo paskirtas gynėjas. Andrija nepanoro rūpintis tokiamis smulkmenomis, kurioms rodės neteikė jokios reikšmės. Jaunas vyras šviesiais nublokusiais plaukais įraudęs, kur kas labiau susijaudinęs negu pats kaltinamasis. Pirmininkas paprašė perskaityti kaltinamąjį aktą, kaip žinome parašyta įgudusios ir nepermaldaujamus Vilforo rankus. Per visą ilgą skaitimą kiekvienam Kitam jis būtų buvęs kankinantis, žiūrovai su nebleistančiu susidomėjimu stebėjo Andrėją, kuris klausėsi ramiai kaip tikras partietis. Gal niekuomet dar Vilforas nekalbėjo taip lakoniškai, bet kartu išraiškingai. Nusikaltimas buvo nupieštas ryškiausiomis spalvomis visa kaltinamųjų praeitis, laipsniškas blogų polinkių vystimasis. Nusikalstami veiksmai jau iš mažumiais buvo atvaizduoti labai įtikinamai ir sakyte sakė, kad šviesus karališkojo prokuroro protas rėmėsi gyvenimo patyrimu ir žmonių pažinimu. Vien išgirdusi šią įžangą viešoji nuomonė galutinai pasmerkė Benedetą, nelaukdama, kol griežčiau jį nubaus įstatymas. Andrija nekreipė nei mažiausio dėmesio į vienas po kito aiškėjančius ir jį triuškinančius rūšius kaltinimus. Vilforas dažnai žvilgčiojo į jį, matyt, tyrinėdamas jo psichinę būseną. Jis mėgo patirinėti nusikaltelius. Nors ir labai įdėjimus ir skvarbus buvo karališkojo prokuroro žvilgsnis, tačiau neįsykio jam nepavyko priversti Andriją nuleisti akis. Pagaliau kaltinamasis aktas buvo perskaitytas – Kaltinamasis, tarė pirmininkas. Kaip jūsų pavardė ir vardas? Andrėja atsistojo. Atsiprašau, ponas pirmininkė, prabilo jis aiškių skambių balsu. Matau, kad jūs ketinate duoti klausimus tokią tvarką, kokią man nelengva būtų juos atsakyti. Aš manau ir kiek vėliau tai įrodysiu, kad galiu būti laikomas išimtimi, o ne paprastu teisiamuoju. Prašau leisti man atsakinėti kitokią tvarką, aš vis tiek atsakysiu į visus klausimus. Pirmininkas nustebęs pažiūrėjo į prisiekusiuosius, o šie į karališką į prokurorą. Publika net kvapą užgniaužė, tačiau Andrija matyt niekiek nesumišo. Kiek jums metų, paklausė pirmininkas, į šį klausimą atsakysite? Ir į šį ir į kitus ponas pirmininkė, kai ateis jų eilė. Kiek jums metų, pakartojo teismo pirmininkas. Man 21 metai, teisingiau 21 metai man sueis po kelių dienų, nes esu gimęs 1817 metais naktį iš 27 į 28 rugsėjo. Vilforas norėjo kažką užsirašyti, bet išgirdęs šiuo žodžius pakeili galvą. Kur jūs gimęs? vėl paklausė pirmininkas. O tejyje netoli Paryžiaus, atsakė Benedetas. Vilforas vėl pažiūrėjo į Benedetą ir išbliško, tarsi būtų pamatęs medūzos galvą o Benedetas gracingai nusišluosti lūpas išsiuvinėtos plono badesto nosiniais kampučių. Kokia jūsų profesija? klausinėjo toliau pirmininkas. Iš pradžių verčiausi klastojimais, paskui vagystėmis, ramiai atsakė Andrija, o neseniai pasidariau žmogžudžiu. Iš visų salės kampų pasigirdo jau nemurmėjimas, o tikra pasipiktinimo ir nuostabus audra – net teisėjai nustebę susižvalgė, o prisiekusieji neapsakomai pasibjaurėjo tokiu cinizmu, kurio sunku buvo tikėtis iš aukštuomeniai žmogaus. Vilforas persibraukė ranką per kaktą, blyško jo veidą išmušė tamsus raudonis. Staiga jis atsistojo ir sumišęs ėmė dairytis. Jam stigo oro. Ar jūs ko nors ieškote, ponas karališkasis prokurore? Paslaugė šipsodamasis paklausė Benedetas. Vilforas nieko neatsakė ir vėl atsisėdo, veikiau susmuko į kreislą. Kaltinamasis, gal jau dabar pasisakysite, kas jūs, paklausė pirmininkas. Jūs taip demonstratyviai ir begėdiškai įskaičiavote įvairius savo nusikaltimus, vadindamas juos profesija ir net jais didžiuodamasis, kad dėl moralės ir pagarbos žmogui teismas privalo jūs griežtai pasmerkti. Tikriausiai jūs tyčiai iš karto nesisakėte, kas esas, norite papuošti savo pavardę visais titulais. Tiesiog neįtikima, ponas pirmininkė, labai malonių balsų mandagiai nusilenkdamas tari Benedetas. Jūs atspėjote mano mintis. Jūs neklystate. Kaip tik dėl to aš ir prašiau jūs pakeisti klausimų tvarką. Publika nusteiro. Kaltinamųjų žodžiai nebebuvo nei pagirūniški, nei ciniški. Sujaudinta salį jauti, kad iš to debesies to jau trenks perkūnas. Tai kaip jūsų pavardė, paklausė pirmininkas. Savos pavardės negaliu pasakyti, nes aš jos nežinau, bet žinau savo tėvo pavardę ir galiu ją pasakyti. Vilforui aptemo akyse, jam per veidą žliaugi prakaitas, rankus mišlungiškai gniaužiai popierius. Tuomet pasakykite savo tėvo pavardę, tarė pirmininkas. Didžiulėje salėje stojo mirtina tyla, visi laukiai užgniaužė kvapą. Mano tėvas karališkasis prokuroras ramiai atsakė Andrija. Karališkasis prokuroras? Apstulbę šūktelėjo pirmininkas, nepastebėjęs, kaip persikreipė Vilforo veidas. Taip, o kadangi jūs norite žinoti jo pavardę, tai aš jums pasakysiu, jis de Vilforas. Iš susirinkusių jų krūtinių tarsi perkūno trenksmas įsiveržė pasipiktinimo riksmas, ilgai tramdytas iš pagarbaus teisėjams. Patys teisėjai iš pradžių nei negalvojo tildyti įtūžusios publikos – Visi plūdo, nesijaudinant į Benedetą, rėkavo, mosavo kumščiais, žandarai trypčiojo, padugniais, kurios visada per samišį ir skandalą išplaukė į paviršių žvengi. Visą tai truko gerą valandėlę, kol teisėjams ir tvarkaus saugotojams pavyko nutildyti žmonės. Pro triukšmą pasigirdo šaižus pirmininko balsas. Jūs tyčioje ateis iš teismo kaltinamasis. Prieš kitus žmonės jūs įžuliai puikaujate iš širpių savo ištvirkimu – kuris net mūsų sugedusiais laikais niekam negali prilygti. Nemažiau kaip dešimt žmonių prišauko prie karališkojo prokuroro susmukusio kreisle, guodė jį ramino, nešikštėjų užuojautos, reiškė savo atsidavimą. Salė nurimo, tik viename kampe bruzdėjo ir kuždėjosi būrys žmonių. Kalbėjau, kad kažkokia moteris apalpo, jai davė pauostyti druskų ir jie atsigavo.